Assalomu alaykum hurmatli anglovchilar. Hindistonlik yozuvchi Safiyur Rahman Muborak Porining Payg'ambar alayhissalomning tarjimali she'rim buloqni o'qishni davomlashtiramiz. 3-bosqich da'vat samarasi. 3-bosqich Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayot musofasining eng oxirgi bosqichi bo'lib, bu bosqichda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning 20 necha yildan beri elib borgan siyosiy kurashlari тартқан жапа мұшаққатлары, дұш kelgan пітні пасат, малыманчылық besimlari va qonliq to'qinishlar badligi qolg'i kelgan islomi da'vatning samarasi ro'shan ko'rilgan edi makka fatisi musulmonlar mushu bir qancha yilda qozongan eng zuri nusrat bo'lgan edi chunki makkaning fatih qilinishi bilan davr chaqi tamoman o'ng'i burildi arab osminni qoplab olgan qora tumonlar tarqalib havo ichildi. qisqasi maktab tesi o'tmish bilan kelgusini ayiradigan hal qilg'ish pasil bo'lgan edi qurayshlar butun arablarning nazarida mushriklarning himoyachilari va uning muxlislari edi qurayshlarning islom hokimiyatiga al bo'lishi arab yerim oralidagi mushriklik odatining talto'kis yo'qolganligidan derak beradi bu bosqichni yana mundoq ikki jarayonga bo'lishimiz mumkin birinchi kurash bosqichi ikkinchi har qaysi qavm va oymoqlarning bas bas bilan islomni qabul qilib musulmon bo'lish bosqichi bu ikki jarayon bir biriga chambarchas bog'langan va kayni kayndan borliqqa kelgan hatto bu ikki jarayonni bir biriga o'zaro giralishib ketgan deyishki bo'ladi biroq kitobimizning kun tartibi bo'yicha har bir jarayonni ayrim ayrim tushuntirib o'tamiz Uning ustiga urush sahifasi jarayoni oldingi boblarning mazmuniga mos keladigan bo'g'ashqa oldi bilan yanala mushu sayibni tonishtirishdan boshlaymiz. O'nayin jangi Makka patesi ushtumtut ilib berilib, chaqmoq tezligida bir yoqlik qiling'ashqa butun arablar o'z quloqlariga ishonmay qoldi. Atrofdagi qo'shni qabilalar hashpash deguncha yuz bergan, ammo to'sib qog'ilib bo'lmaydigan bu o'zgarishlardan hong-tong qilishdi. Shunga ular ixtiyoriy va yoki amalsizlikdan al bo'lishdan boshqa Бірақ янылы интайын алсандығы өзіні күшілік чағлайдыған Хакаур қабелі вә аймақланы yo'qdigili bo'lmaydi havazin va saqib qabillari yana shularning jumlasidan edi ular o'zlariga bani nasr bani jasham bani said ibn bakr jamiyati va bani hilol oymiqidan bir bo'lik kishilar ularning hammasi qays e'lon jamiyatiga mansub kishilarni agashtirib musulmonlarga qarshi to'plandi Bu aymaq və qəbilələr musulmanların qalbisiga təntəni qilishni və ulağı boysunuşni özləri üçün obro'yini tushirganlik deb qarab, Nasr aymıqıdan Malik ibn Avf Nasr degan kishining atrofiga uyushib, uning qo'mondonligida musulmonlarga qarshi yurish qilishga bal bog'ladi. Düşmanning Avtas vodisiga kelib tushgan qolganligi. Bosh qo'mondon Malik ibn Avf musulmonlarga qarshi qo'shin tortmoqchi bo'lib, qo'shin bilan barliq mol mulk va oila tavobatlarini birga elib maqdi u davomliq ilgirlab oxiri avtas vodisiga kelib tushdi avtas havazin qabilasining tavaligidagi hunaynga yaqin bir vodi edi hunayn zilmajaz tarafdagi bir vodi bo'lib hunayn avtas deganlab boshqa boshqa vodilarning nomidir avtas bilan makkaning orlig'i arafatdan hisoblaganda o'n 10 mil 20 kilometrdek keladi تجربلік бір مویسپتنің قماندانының تدبیرنی خطاغ چقاقلغه. مالک اوتاس وادسیغ کریب چشکنده قوشننің باش آخری جم بولویده. دورایت ابن سیمت اسملک bir kishi u jang tadbirlarga moyir tajribalik ham pan parosatlik mo'ysbit kishi edi ko'zi ko'r bo'lg'achqa biz hozir nada deb so'rab qoldi ular avtasda deb javob berishdi o e, ot choptirish maydoni bak qattiqmi emas balki yumshoqmi emas ekan ajaba man to'gi bo'tloqlarimning bo'zlashlarini ot eshaklarning kishnigan pushqurishlarini buvoq narsiydilarning yig'izarini va qo'y qo'tazlarning marish mo'rashlarini anglayman go deb so'radi qo'shindikilar molik ibn avb odamlarni xotin bola chaqalari va mol mulki hatto o'g'il qiz farzandlar bilan haydab keldi deyishgan edi u malikni chaqirtib uningdan mundoq qilishdiki sababni so'radi Malik Kişiler özlerinin mal dünyası ve xotun kızlarının arnumusunu qoğdaş üçün bosumu can tikip uruş kılıdı deb şunda kıldım devidi. Durayt oylanmayla. Az bir ayıqıda, padıcının öz ikensen, yani bəhmi sadda, akılız ikensen, mağlup boğandın medet sorgan nədi ba? Uruşda galip gelsen, sana əskatıdığını kural yaraqları tel çabdes yigitle. Əksici mağlup bolsan mal mülük, xotun balların aldıdı rəsva cihan boğunun şu.'' xotin qizlarni dushman xotin qiladi dedi Ondan u ba'zi oymoq va nopuzliq kishilarni surishtirgandan keyin mundoq dedi ey malik sen havozin xalqining xotin qizlarini va mol dunyosini dushmanning oldiga akilib berib yaxshi ish qilmabsan shunga sen ularni asli makoniga qaytirvat ondin bu yod dindikilar bilan urush qilgin g'alba qilsang xalqing kelib tabriklaydi navoda mag'lub bo'lsang xotin qizlarini va mol dunyolarini or nomusdan saqlab qolasan dedi. Lekin Malik bu talabdan bosh tortdi. O mundaq dedi: "Azbroy xudo, hargiz unda qilmayman. Qasam qila olaymanki, Havozin xalqi menga cho'qim itoat qiladi. Bo'lmasa o'z qilchim bilan o'zimni o'ltirib olaman." Shuning bilan ular Malikka itoat qilamiz deb cho'qqan selishdi. Bu chaqda Durayd bu aslida men qatnashqa tegishlik bo'lmagan va qechibmi qutlanmaydigan bir urush kuni bo'ldi. dedi va tuvandiki qo'shaqni aytdi. Мән өзім бір нәуқыран, болсамчы бәрна пәхліван, яу қызыны әсірі еп, әйдәп маңсам шадыман. Düşmən tərəbdən məlumat bəgəllikki. Maliknin musulmanlarının əhvalını igiləb kilişki əvətkən paylaqçılar qaytıb gəldi. Vahalənki ulanın royaliti tolumu qəmkin və alaqsadı görünədi. Malik ulağa, sözlüsən laco, bu demiş, digən idi. Ula duduqlab, əzbirayı xuda, Oqtellik, oq kiyimlik sarvozlarni ko'rib, vujudim titrek bastı. Azbroyi xudo, bizning shuningdan beri o'ri turg'idek majolimiz qolmadi, dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning dushmanning ichki qismidan ahvol egallaganligi Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam egilgan ma'lumotlardan dushmanning otlanganligi ma'lum bo'lgan edi. Shunga u Hadratul Aslamini avatib, dushmanning ichki qismiga so'qinib kirib, u yerda muvofiq muddat turib, ahvol egilib kelishga bo'yridi. Shuning bilan u yo'lga chiqib vazifani o'rinlab qaytib keldi. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning Makkadan Hunaynga qarab atlanganligi. Hijriyaning 8-yili Shavvol oyining 6-kuni shanba saharda Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Makkadan ayrilib 12 ming sahoba bilan atlandi. Ularning 10 mingi Madinadan kelganlar, 2 mingi Makkada yangidan musulmon bo'lganlar edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu urush uchun Safvan ibn Umayyadan 100 dona savutni bir yurish aslahalar bilan oriyat oldi va Attab ibn Asid radhiyallohu anhu ni Makka ga vali qilib tayinladi. Shu kuni kech kirib gugum tushuvida otliq bir kishi kelib bundoq ma'lumotni yetkazdi. Men paloni taqqa chiqqan edim. U yerda Havozin xalqining cho'ng kichik, qiyri yosh, bolajaqa va qo'y kalalari bilan to'planib turayotganligini ko'rdim, dedi. payg'ambar sallallohu alayhi va sallam buni anglab kulib soldi va inshaalloh alloh xolisa ati shularning hammasi musulmonlarning bo'ladi dedi shu kundagi ko'zatchilikni anas ibn adi mirsadil g'anaviy roziyallohu anhu zimmasiga oldi musulmonlar Hunayinga ketib o'tib yo'l ustida yop o'sgan cho'ng bir tup sedi darxining o'tdi O'z zotini vat deb ataladi shu yerdagi aholilar bu daraxtdan tavarik izlab uningga qurol yaroqlarini esib uning tuviga mol bo'g'izlab qurbonlik qiladi yig'lab zarilinadi bu chog'da ba'zilar затон вати, ularning zaton vati ya'ni muborak darxi bo'g'inidek bizgimi zaton nadi qilib bersang degan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu gapga xafa bo'lib allohu akbar olloh hammadan ulug'dir alloh bilan qasamki xuddi muso alayhissalomning qavmi uningga bizgimi ularnikidek iloh tiklab bergin deginidek gap qildinglar Musa sizlar to'limi nodon xalq ekansizlar degan edi bu tarixiy qonuniyat oldinqilarning izini keyingilar bossizlar dedi yana ba'zilar musulmonlar qo'shinining ko'pligini ko'rib bugun qat'iy mag'lub bo'lmag'idekmiz deyishgan edi bu gap payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qattiq eg'ir keldi musulmonlar qo'shinining dushmanning ushtum tutuv hujumiga uchirganligi Musulmonlar qo'shini Unayinga Shavvolning 20 günü, seshanba günü keçisi yetib bağdı. Malik ibn Avf bu yegi Allah burun yetib kelgan edi. O kechilab strategilik o'rinlarga koşullarını tanshab, yoshirnish mümkün bo'lgan yo'l eg'izi, jilg'i kaptal, qiya cho'qqa va kirish eg'izlariga bo'ktirma o'rlashtirib, Müslümanlar ko'ringan haman o'q bilan zarba berishga, ondan biraqli qo'zg'ilib hujum qo'zg'ashga buyruq bergan edi. Әтсі таң сәрді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қошынны рәткі селіп, тоқ әлемлеріні әр қайсы қысымлағы тарқытып бәді. Шының білән мұсылманлар сәр қараңғысыда Онайын вадысыға қарап төвәлләшке башылды. Ола бұй yollarda вә жылғылады дүшменнің бөктүрмі қошынның бағалығыдың қаварысыз еді. Ола шындық тезлік білән елгірлаватқан бір пәйтті, үштімтін үсті башларға қар ямғырдек оқла еғішкі башылды. Алды тәрәптін дүшменлер чоқан селіп дәвәйләп келді. Bu çağda musulmonlar saflari chuvilib, patparaqchilikni qaytishga boshildi. Hech kishi hech kishiga baxmaydi. Bu ushtumtut berilgan zarba ajoyib cho'ng talofat keltirdiki, hatto Abu Sufyan ibn Harb u yangi musulmon bo'lg'ashqa, ularning oxirgi mag'lubiyati Qizil dengizda oxirlashqadek dedi. Jibbila ibn Junayd degan kishi: "Ey xaloyiq, bugun sehr ishlamay qoldi", deb vaqirdi. Ammo payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qichiyotganlardan o'zini yonga ilib ey xaloyiq bu yoqqa kelinglar mana man rasululloh bu yerda mana man muhammad ibn abdulloh bu yerda deb tovlashga boshladi bu chog'da uning yanada muojirlar va o'z oila tavobatlardan bo'lib sanoqliq bir qancha kishilar qolgan edi mana bu yerda payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning tandasiz jasur qiyofati va hech nimadan qo'rqmas botir xislati haqiqiy ravishda namoyon bo'ldi u hadab xichirini dushman tarafga devitib Мән пәйғәмбәр рас сөзім, ялған еғіз ашмаймын, Абдумутәллі пүштімән, яу нәслідін қашмаймын, дейді. Бірақ Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қычырының тізгінні, оның бір нәврі инісі Әбу Софиян ибн Арис разияллаху әнғу, оның егер үзәңгісіні тағысы Аббас ибн Абдумутәллі разияллаху әнғу, чың тұтуағын болғашқа қычырны маңдырамай ватады. Andın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qichiridin tushib Parvardigar taoladan: "Ey Alloh, menga va'da qilgan yordamingni nozil qilgan" deb madad tiladi. Musulmonlarning qaytib kelganligi va jang maydonining yangi boshdan qiziqqanligi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tog'isi Abbas radhiyallohu anhu ni buyurib, sahobalarni to'lat qo'zdi. O ovozi yuqori kishi edi. Abbas radhiyallohu anhu mundaq "Shuning bilan men butun ovozim bilan rizvon bayitiga qatnashganlar nada deb to'g'ladi qasam qila olaymanki ular mening ovozimni anglab labbay labbay mana biz mana biz deyishib uchqondek yugurib kelishdi bir odam to'gi bilan qichiyotgan bo'lsa u bu ovozni anglabla to'gini ovoz chiqqan tarafga buraydi ammo uning to'gini qaytirishga madori yetmaydi shuning bilan u kishi savot qilish va nayzlarini elib төгүдән sakrab tushib ovoz chiqqan tarafga qarab yuguraydi Shunda qilib oxiri пайғамбар sallallohu alayhi va sallamning yonida 100 dak odam jam bo'ldi. Ular sap tartib dushman to'pining oldini to'sib qattiq elishdi. Uningdan keyin da'vat ansorlarga qartildi. "Ey ansorlar jamoasi, ey ansorlar!" deb chaqirildi. Ondan Bani Haris ibn Hazrash oymiqiga maxsus qartildi. Musulmonlar bu ovozni anglab bir-birlab qaytib kelishdi. Natijada har ikki taraf ajoyib qahramonlik bilan erishdiki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam jang mana endi qizidi dedi ondin yerdan bir changal to'pini ilib dushmanlar xor bo'lsin dushmanlar xor bo'lsin deb ular tarafga chashqan edi ularning hammasining ko'zlari to'piga to'shib ketdi buning bilan ularning jangovarligi bo'shishib sab tartiblari buzildi ishlari kayniga chekindi dushmanning ayvasi bo'shab mag'lub bo'lganlik payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hiliqi bir siqim tuproqni chechib uzoq o'tmayla dushman tarafga eg'ir mag'lubiyat yuzlandi saqif qabilisida yetmishga yaqin jangir o'ltirildi musulmonlar ularning haydab kelgan mol mulk qurol yarog' va xotin qizlarni yig'ib o'tkazib oldi alloh taolo qur'onda bu muvaffaqiyatlarga ishorat berib bundoq deydi alloh sizlarga nurg'un jang maydonlarida va hunayin kunida ya'ni jangida haqiqatan yordam berdi Ayni vaqtda saninglarning ko'pligidan xushalanib ketgan edinglar. Ya'ni bugun bizning sonimiz ko'p, mag'lub bo'lmaymiz dedinglar. Bu joyda sizlarning saninglar 12 ming, dushmanning soni 4 ming edi. Saninglarning ko'pligi sizlarga qilcha asqatmadi. Qattiq qo'rqininglardan keng zimin sizlarga tortildi. Ondan mag'lub bo'lib, Rasulullohni ozg'ini mu'minlar bilan tashlab, orqanglarga qarab qochdinglar. Ondan Alloh payg'ambarga va mu'minlarga marhamat qilib xotirjamlik beg'ishladi. Sizlarga qo'shinlarni, ya'ni sizlarga yordamga farishtalarni tushirdi. Ularni sizlar ko'midinglar. Shuning bilan sizlar g'alaba qildinglar. Alloh kuffarlarni o'ldirish va asra elish bilan azobladi. Kuffarlarning jazosi ana shu. Sura Tavba 25-26 oyatlar. Qo'g'lab zarba berish. Düşman jang maydonida ig'ir shikasti yegandan keyin ularning bir bo'ligi Taif tarafga, yana bir bo'ligi Nahli degan joyga, uchinchi bir bo'ligi Avtasga qarab tikib etishdi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Avtasqa Abu Amr Ash'ari radhiyallohu anhu boshchiligida bir turkum qo'g'lab zarba berguvchi qo'shinni evatgan edi. Ular dushman bilan azroq tirkishib, oxiri dushmanni mag'lub qildi. Bu qitimqi tirkishda qo'shin qo'mondoni Abu Amr Ash'ari radhiyallohu anhu shahid bo'ldi. Yana musulmonlar otliq qo'shinining bir bo'lik chavandozlari Naxliga qochgan qochoq mushrik qo'shiniga qo'llab zarba berdi. Bu qochqinlar ichida Durayd ibn Simut mubar bo'lib, uni Rabiya ibn Rafi radhiyallohu anhu o'ldirdi. Ammo mushriklarning mutlaq ko'p sondagi qochoq qo'shini Toyibga kirib panohlanib oldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam g'animatlarni jamlab bo'lgandan keyin bularga o'zi bevosita qo'shin tartib jazo yurish qo'zg'adi. Ғонайын ғаниматлары. Бұ қытым қолғы түшкен әсір, олжы ғаниматларыны түрі бойча есаплағанда 6 мың адам, 24 мың төге, 40 мыңдың көп қой вә 4 мың оқия көміш ғанимат елінған еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл ғаниматларыны Jerrani degan joyda to'xtib turishga Masud ibn Amrul G'iffari radhiyallohu anhu ni mas'ul qildi va Toyib urushidan farq bo'lganga qadar bu g'animatlarni taqsim qilmadi. Asrlar ichida payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning imildosh hamshirisi Shayma binti Aris Said mubar edi. U payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib o'zini tunishtirgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni uningdiki ma'lum bir belgi bilan to'nib olib noit xush bo'ldi va uningga ustidagi ridosini selib o'ltirishga taklif qildi ondin uni iltifot qilib qo'yibdi toib jangi bu urush tegi taktidan olganda o'nayin urushining davomidir chunki o'nayin jang maydonida mag'lub bo'lgan avazin va saqib qochoq qo'shini bosh qo'mondonlik molik ibn avf bilan birga toib qo'rg'oniga kirib mudofialanib olgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam g'unayndiki g'animatlarni yig'ib jerraniga o'rinlashtirib yetiblar shu oy yana shavvolning o'zidala toibga jazo yurish qildi u yo'lga chiqishdan burun xolid ibn valid roziyallohu anhuni ming kishi bilan qo'shinning ko'zatchilari sifatida oldin yo'lga silayotgan edi Ondan cho'ng qo'shinni boshlab o'zi bevosita otlandi. U yo'l ustida naqli Yamaniya, ondan Qarnul manazilni besib o'tib, Leyla deb ataladigan bir joyga yetib keldi. U yerda Malik ibn Avfning bir qal'asi bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uni chiqib tuzlab etishga buyurdi. Ondan davomliq ilgirlab Toyibga yetib berib, Toyif qal'asiga yaqin bir joyga tushib, shu yerda bargoh qurdi va qal'ani muasirga oldi. Muasir xili uzun davomlashdi. İmam Muslim rahimulloh Anas radhiyallohu anhu dan naql qilgan bir hadisda muasir 40 kun davomlashgan deyiladi. tarixshunoslarning bu vaqtga qarashi o'xshash emas ba'zilar yigirma kun desa yana ba'zilar o'n necha kun bo'lgan deydi bir so'zda 18 sakkiz kun deyilsa yana bir so'zda 15 besh kun deyiladi har holda muosir xeyli uzun davomlashgan bo'lib bu jarayonda ikki tarafdan bir biriga o'q etishib va to'p etishib turgan musulmonlar dushmanni muosirga olgan tunji kuni dushman taraf ularga qal'a ustidan qor yomg'irdek o'q yog'dirgan musulmonlardan nurg'on odam yaralangan va 12 odam shahid bo'lgan. Natijada musulmonlar bargohni aslidagi o'rindan hozirgi Toyib jamoasining o'rniga yutkashga majbur bo'lgan va u yana ba'zi qilib urushni davomlashtirgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Toyib ko'chalariga manchanoq tiklab, ularni boran qilgan edi. Bu tadbir xeylali kar qildi. Manchanoqda etilgan toshlar qal'a temida cho'ng kichik, chak va sho'r yo'chiqlarni ochdi. Шуның белән бер төркем кишләр Даббабаның ичиге кирип тамны тешиш өчен qal'a төйге барган иде. Düşman буларга кып-кызыл эртилгән төмөр зыхланы итеп Даббабага ут койып Оның тегидикілер қечіп чықып еді, үстідің оқ яғдырып бір қанш кішіні шейіт қылып әді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам яна, дүшмәнні тәслім болышқы мәжбурлаш үшін жаң тәдбірі сүптіде, Таиф үзім зарлықыны кесіп ташлаш вә бағы бостанларға от қойышқы бойырған еді, musulmonlar bir bilik yerlarning tanliqini vayron qildi. Shuning bilan Safiq xalqi payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib, Allohning va sil rahimning hurmati uchun o't qo'yishni to'xtatsang deb yolvorishdi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Allohning va sil rahimning hurmati uchun deb boshqa yerlarning tanliqini qoldirib qo'ydi. Orqadan jakochi chiqirib kimki qal'adin al bo'lib tushsa, u hur ozod amin bo'ladi deb jakolaydi. Bu tadbirmi belgilik rol o'ynadi. Natijada 23 odam har xil yo'llar bilan qal'adan tushib keldi. Ularning ichida bir kishi Toyib qal'asi ichidagi bir sutatish asbobining og'amchisi bilan qal'a ustidan serilib tushgan edi. Payg'ambar sallallahu alayhi va sallam Payg'ambar sallallahu alayhi va sallam uni shu ma'noni ifodalaydigan Abu Bakrata orqanchi deb atadi va ularning hammasini keçirim qildi. Bularning ta'minotini musulmonlar ustiga oldi. Bu ish qal'adagi mushriklar uchun qattiq zarba bo'ldi. Muasirning vaqti uzunga so'zilgan siri dushmanning qarshilik ko'rsatish tadbirimi kuchaydi. Mushriklarning o'q zarbasi va qizitib tashlagan temir parchalarining zarbisidan musulmonlarda o'lim yetim va yordar bo'lish ahvoli eshib bordi. Dushman taraf qo'rg'on ichiga 1 yil yetkudek ta'minot va ozuq to'lik to'plab olgan edi. Шуңа пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам Навфал ибн Муавия ад-Дайли разияллаһу анһуга мәслихат салды. О ey Расулуллах, була хәзер уысыга киреп алган түлкегә охшайды. Оны марап турсаң аман тута алайсан. Ташлап кетсәң саңа зыя yetkizemeydi, dedi. Оның мәслихатын аңлагандан кейін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам муасирны бошытып, qo'shinni chekindirib ketish qaroriga keldi ва Umar ибн Xattab radhiyallohu anhu ni bo'yrib Alloh xolisi ati qaytmoqchimiz deb jakolatdi. Bu qaror ko'p sondagi musulmonlarga yoqmadi. Ular qo'rg'onni olmay qaytimizmi deyishdi. Shunga payg'ambar sallallohu alayhi va sallam amsi ati atdigan keng ko'lamli hujum qo'zg'anglar degan edi. Ular atsi atdiganlik hujumda eg'ir talafot kuchirdi. Nurg'un kishilar yordar bo'ldi. Bu chaqda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam endi cho'qim qaytimiz degan edi. Musulmonlar bunidan shotlandi va chekinishga boshildi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tabassum qilib qarab turadi musulmonlar toib muosirisini bo'shitib qaytish uchun yo'lga chiqib edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ularga qaytquchidirmiz tavba qilg'uvchilardirmiz ibodat qilg'uvchilardirmiz rabbimizga hamda sano etquvchilardirmiz deb menglar dedi bir kishi ey rasululloh saqif qabilisga badduo qilsang devdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Ey Allah, Saqif xalqiga hidoyat qilgan va ularni to'g'ri yo'lga boshlagan dedi. Jerondagi taqsimot. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Toyibki muasirni bo'shitib, Jeronga qaytib kelgandan keyin Havozning xalqi tavba qilib, mol-mulk va asrlarini tilib olish uchun elchi yetib qolar degan umidda o'lji g'animatlarni taqsim qilmay 10 necha kun kutib turdi. Lekin ular tomonidan hech kim kelmadi. Шуңа пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам бүтән Асияда олҗы ганимәт ва тақсимат кылган айрым кишиләр, қабиле аксакаллары ва Мәккә катыбашларының көңлене әмин тапқызыш өчен олҗы ганимәтләрне тақсим кылышка киришти. Көңлене исламга мойл кылыш керек булган кишиләр һәммәдән авал бәхриман кылынды ва алайда несибегә иге булды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам әң авал Абу Суфиян ибн Арибкә 40 уқия алтын ва 100 дөгү бәт abu sufyan o'g'lim yazidkichu degan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uning'imi shunchalik miqdorda mol dunyo badi abu sufyan yana o'g'lim muoviyagichu uning'im yana otasinikkiga o'xshash miqdorda mol dunyo iltifot qildi hakim ibn hizamga yuz do'gi bergan edi hakim yana 100 do'gi berishni so'radi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uningga yana yuz do'gi buyurdi uningdan keyin safvan ibn umayyaga yuz do'gi bergan edi Oma arka arkadan sorab 300 dövgəyə ega boldi. Şifa namlıq kitabda şındaq deyildi. ibni ibn Haris ibn Kəldiyigimi 100 dövgə bədi. Şuningdək Quraysh qatı başları və başqa qəbilə ağsaqqallardan bir qanç kişigimi tövgüdən 100-dən 100-dən iltifat qaldı. Yəni bir qismlərə 40-dan 50-dən bədi. Hətta əl arasında Muhammad tügəb getişdən qorxmay beri dikən degan gap so'zlar tarqaldi. Bu çağda şu ətrafdaki ərabi, bədəvilər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən mal sorab top-top olub gelib, hətta onu meydanın o çetidiki bir dərək tüyügü çıxıstab papadı. Dərək Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmnin ridasını ilib aldı. Bu çağda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ulağa, Ey xalayıq, ridayımını sunub berinla. Allah bilən qəsəm ki, əgər hazır yenimdə təhəmə dərəqlərinin sanıcı mal mülküm bolsa, onundan özümgə azraqmı qaldırmayı, hammani sizlarga berayotgan bo'lardim man bexil ko'zi kichik qo'rqinchoq qazzoblardan emasman dedi ondin u to'gisining yeniga berib to'gisining lokisidan bir tal yungni yulib oldida mundoq dedi sizlarning bu o'lji polji degan bir nimalardan manga mushinchilikmi qolmaydi faqat beshdan bir qoladi u beshdan birmi yana sizlarga qaytiriladi islom diniga moyil qilish kerak bo'lgan kishilarga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam өзі чағлап беріп болғандан кейін Зейд ибн Сабит разияллаһу анһуны қалған ғаниметлер білән әсірлернің санын елішке бойрыды. Андан оны қошынның кіші бешіге чашқан еді. Әр bir адамға төрт төге, 40 қой тақсым болды. Навады атлық болса 12 төге ва 120 қойға еге болды. Бұл тақсимат найт күшлік саяси велікке еге дана тақсимат болған еді. Чүнки дүнияда шундый bir qism кишләр бар haqqoniyat qaynimiga ularni aqllari va tafakkur ong idraklari emas balki gol qo'shoqlari so'rab akiradi bu xuddi o'rkigak osov hayvonlarni yem xashakka aldab qo'tonga omon eson solavog'anga o'xshaydi bundoqlarni iymon islomga moyil qilish uchun har xil qiziqtirish va jalb qilish vositalarini qo'llanish kerak edi albatta ansorlarning payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan ranjiganligi Bu siyosat dastlabda ancha yaxshi tushunilmadi. Shunga har xil o'sak gap so'zlar paydo bo'ldi. Ansorlar ashu siyosatning ziynini eng ko'p tortqanlar bo'ldi. Ular Hunayn hadiya tortiqlaridan butunlay mahrum qolgan edi. Valanki jiddiy payt chaqirilganda ushqanda kelib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan murini murga tirab jang qilib qo'shinni mag'lubiyatdan saqlab qilib, g'alaba va zafarga erishtirganlar dal ansorlar Әмділікті болса, жаңның шәпсіні аңлапла құйрығыны қады қылып тікіп әткәлі қолларғы очымлап алтын көмішләні еліп, құшалықтың көздері алақ-жалақ болып кетішкен еді. Әмі әнсарлачы, ола тегі бір пақланның бойынығымы ағам селіп бақмыды. Ибн Сәх Райимулла, Әбу Сәйділ Худри разияллаху әнхудын нәқыл қыған бір әздісті мұндақ дейіледі. Пайғамбар саллаллаху алейhi вәсәлләм, бұ олжы ғаниметлердің Құрайшләге, va boshqa arab qabilalariga ko'plab berib ansorlarga hech narsa tegmagandan keyin u kishilar xafa bo'lib o'z ichida ba'zi taptanilarni qildi hatto ochchig'i paylamay birisi. rasululloh hamda o'z qavmi jamoatlarini tepib oldi dedi said ibn Ubadah roziyallohu anhu payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yeniga kirib ey rasululloh Сән өз қауым қиырындашларыңға və başqa qabil ağsaqqallarga zor miqdarda soğa və hədiyyələrini töküb verib, bu bir cəmiyyət ənsarlığa heç nərsi bəmigəndən keyin ola səndən rəncib qapdı, deyildi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, sən mi rəncidinmi? dəb sorudu. Səid ibn Ubadə rəziyallahu anhu. Ey Rasulullah, mən müşlanın biri də, əlbəttə, dedi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, undaq bo'lsa qavmongni buni ihoti ichiga yiqqin dedi shuning bilan said raziyallohu anhu ansorlarning qishig'i chiqib ularni hilqi ihoti ichiga yig'di muojirlardan bir bo'lak kishilar kelgan edi ularni kirgizdi Ondan yana bir bölükler kelgan edi. Ular to'liq yig'ilib bo'lib edi. Said raziyallohu anhu chiqib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga ansorlar yig'ilib bo'ldi deb xabar qildi. Shuning bilan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning jiniga kirib avval allohga hamdu sano etdi andin ey ansarlar jamasi manga sizlardan anglangani qandaq gap bu sizlarning ko'nglinglarda manga ochchig'inglar kelganimi man sizlarning qishinglarga berishni oldida sizlar ozg'in gumroh xalq emasmidinglar alloh sizlarni mening sababim bilan hidoyat qilmadimi kambag'al namrat edinglar alloh sizlarni boy qilmadimi o'zaro adovatlik dushmanlardan edinglar alloh qalbinglarni birlashtirib sizlarni yarashtirmadimi dedi ansarlar Şındaq, Allah və Allahın peyğəmbərinin yaxşılığı köpdür və əvzəldir deyişdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yana: "Ey Ənsarlar cəmiəsi, cavab veringlar" degan idi. Ənsarlar: "Nima deb cavab beramiz, ey Rasulullah?" Yaxşılıq Allahqa və Allahın peyğəmbərinə mənsub deyə Пайғамбар Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam: "Əgər xalisanlar seni boshqalar yolg'onga chiqaribdikan biz rost deb e'tirof qildik al tashlab etibdikan biz qo'lladik qo'g'lib yetibdikan biz oramizga oldiq nomrod yo'qsul ekansan g'amxo'rlik qildiq deyishinglar mumkin albatta rost deysizlar ey ansorilar ba'zi odamlarning musulmon bo'lish uchun ularni dunyoning yo'qilan narsalardan bakrmon qilib sizlarni iymoninglarga topshirdim sizlarni iymoninglarga topshirsam shuningga ochchinglar keldimi ey ansorilar boshqalar qo'y kalalarni haydab ketsa sizlar yurtinglarga rasulullohni elib qaytishga rozi bo'lmamsizlar Аллах билан қасамки, агар ҳижрат болмаган болса, мен ансорлардан аватлиган болат. Jimi odamlar bir yo'lda mengib, ansorlar yana bir yo'lga mangsa, men cho'qim ansorlar mangan yo'lni tutatdim. Ey Alloh, ansorlarga rahmat qilgin. Ularning bolalariga rahmat qilgin va ularning navri-chavrlariga rahmat qilgin, dedi. Bu chaqda ansorlar ko'z yish qilib soqollari o'lib ketdi va Rasulullohning taqsimotiga rozi bo'ldik va nisivimizning Rasululloh bo'lishiga rozi bo'ldik deyishdi. Ondan payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni qaytdi, ularni tarqilishdi. Havozin elchilarining kelganligi. Olji g'animatlar taqsim qilinib bo'lgandan keyin Havozin elchilari o'zlarining musulmon bo'lganligini bildirib keldi. Ular Zuhayr ibn Sarda boshchiligida 14 odam edi. Elchilar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning imildosh ona tarafdag'isi Әбу Барқаннымы білі еліп кәген еді. Ола пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламдын олағы яқшылық қылыш юзсідін әсір вә мал мүліклеріні қайтырып берішін тіледі. Ола пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламге кішінің діліні ертідіған шерін шекер гәпләні қылған еді. О, көріп тұрып сілі, мән ялғыз әмәсмен, рас кәп қылышны яқшы көрмен. Сілі таллаңла, oğullarınla və xotun qızlarınla oturam сілі, яки мал мүлікіңлағымы, деді. Ола бірдәк neslimizge iş nersini tanqinmaymiz deyishgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam undoq bo'lsa sizlar peshin namozdan keyin o'rninglardan turib rasulullohni mo'minlarga shafi org'i selib keltirib va mo'minlarni rasulullohga shafi keltirib asrlarimizni qaytirib berishinglarni so'raymiz danglar dedi shuning bilan ular payg'ambar sallallohu alayhi vasallam peshin namozdan forig' bo'lgan omon o'rinlardan turib shundoq qilgan edi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam man qo'limdagi va bani abdulmutallib jamiyatining qo'lidagi barliq asrlarni cho'qim qaytirib beraman hamda boshqalarningmi qaytirib berishiga turtki bo'laman dedi bu chog'da barliq muhojirlar va ansorlar ifoda bildirib bizning nesivalarimizni rasululloh taalluq deyishdi aqraa ibn habis man va bani tamim xalqi qaytirib bermaymiz dedi o'yayna ibn hissimmi men va bani pazara xalqimi qaytirib bermaymiz dedi Abbas ibn medrasmi ifoda bildirib men va bani sulaym xalqimi qaytirmaymiz degan edi uning bilan xalqi birdik bizga tegil bog'ini rasulullohga mansub davatdi shuning bilan u meni yagi qaratdinglar deb jimib qoldi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundoq dedi bu odamlar musulmon bo'lib tavba qilib ketdi shuning uchunmi men ularni əsrlərini təqsim qılmay bir qanç gün saxlagan idim. Əmdi mən ularını ixtiyarıqa qoyub idim. Ular özlərinin nəsəbigə heç nərsini tən qılmaydı ikən. Şuna yenə də əsr bağla qaytırıb berişkə razı bolsa qaytırıb bəsun. Öz nesivəmni çıng tutuman degücülər bolsa, əsrlərini hazır əlçilərə çoxum qaytırıb bəsun. Onun ornığı keyin Allah bizə gənimət ata qılğanda tuncu bolub şula birgə 6 əs köpəytib gənimət alsın. Cemaat birdə qılıb razı bolduq ey Rasulullah deyişdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, biz hazır oranglardan kimnin razı boğalıqını, kimnin narazı boğalıqını bilmeyimiz. Şunu hammanglar yotoqlaringlarga qaytip, vakillaringlar fikrlaringlarni yetkizsin dedi. Şunun bilen мусулманлар havazin elçilirgi bəs-bəs bilen asaretki xotun кыз ва balı çakılarını qaytırıp berişdi. Фақат Uyayna İbni Hisni özgü тигил boğan bir qeyri xotunu qaytırıp bəgili унымай, keyinre qaytırıp bədi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam qayıtış aldıda turğan əsirlərin hamısını Misrdə işlənən kiyim kiyimlən tartıqlab yolğa saldı. Rasulullahın ömrü həcc qılıb Mədinəyə qayıtqanlığı. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam Cirandakı təqsimat və əsirlərini qaytırış işlərindən parıq bolğandan keyin shu yerdən ömrü həcciga ikram bağlab hərəmə kirib ömrü həccini ada qıldı və Мәккеге Әттаб ибн Асид разияллаһу анһуны баш мәмур вали кылып тәйинләп қойып Мәдинәгә кайтты. У Мәдинәгә шу ел Һиҗриянең 8нче елы Зулқаиданың 24нче көне кайтып кергән иде. Мухаммад Газзали рахимулла мондак дигән: Аллаһ Таалага миң шүкргә, Пайгамбар саллаллаһу алейһи ва салламның бу кытым Мәккәдән Нусрат таҗын киеп, зафар кучып Мәдинәгә кайтып килиш белән бу шәһәр ya'ni madina munavvarga mushuningdan 8 yil ilgirgi qadam tashrif qilishi o'tirisidagi farq nima degan zo'r ha ayni chog'da panohlik izlab g'erib musofir ham surgun bo'lib kelgan edi eslashliq va yordamga muhtoj edi mu madina xalqi uni hurmatladi yuqori o'rin berib yordam qildi Onunla nazıl qilingan nur Kur'an karimga agashdi Мәдина халқы пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламны деп jimi odamlarning dushmanlik qilishiga va jang e'lon qilishiga uchrasimi voysimidi ayni vaqtda u qechib muojir bo'lib kelgan cheg'ida qizg'in qarshi olgan oq ko'ngil madina xalqi mana endi uni sakkiz yildan keyin yana bir qitim qorish elish oldi turyotadi vaolanki endi uningga makkimu bo'ysungan edi makka bu qitim o'zining zo'migar takabburligini va joil tarsoliqini cho'rib tashlab uning oldida bechora holatda qo'l qo'shtirib turyotatdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uni o'rnidan dasturg'izib islom bilan izzatladi va uning o'tmishdagi barliq xatoliqlarini va gunohlarini afv qildi kimki haqiqatan taqvoli qiladigan savr qiladigan yaxshi mukofotga erishadi chunki alloh yaxshi ish qilg'uvchilarning ajrini bekor qilib o'tmaydi sura yusuf 90 oyatning bir qismi. Davomi bor.